أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima, salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, čiji su nas hadis na ovom Mubarek mjestu sabrali. Gospodaru, molimo te da nas počastiš, da uvijek vidimo istinu i da nju slijedimo. Gospodaru, počasti nas da uvijek vidimo laž i da se nje klonimo. Sačuvaj nas od zablude u svakom obliku i svakoj formi. Sačuvaj nas od oholosti, umišljenosti i počasti nas stidom i poniznošću. Amin. Braće i sestre, mi smo došli do 50. poglavlja u hadijskoj zbirci Mama Buhari. Vi znate da je od naših običaja da na početku da na početku samog druženja proučimo Fatihu ili se sjetimo i imama Buhari. Ja bih vas zamolio da danas i to učinimo, a i da isto učinimo jednu posebnu dobu za umet Muhammeda sallallahu alaihi sellem, čija krv evo već mjesecima nikako da stani. Ridaj lillahi fatiha. stotinu 30. hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ovo je prilika da se podsjetimo na neke od najbitnijih osobina koje vjernik i vjernica trebaju imati. Vi znate da smo kazali da ono što mene i tebe čini vrijednim kod gospodara jesu naše osobine, jesu naša djela. Čovjek nije po svojoj priči nego je po svojim djelima. Može pričati velike priče, ali kada mu zaviriš u život, ako tu nema pokornosti gospodaru, ako tu nema dobročinstva, ako tu nema hajirli poslova i hajirli stvari, onda je on u raskoraku sa samim sobom. Hvala dragom gospodaru, ja trebam vam prenijeti. Evo Hav Zamar mi je sada rekao da kada smo imali akciju za ove knjige koje smo prikupljali za povratničko nasilje, 220 alhamdulillah knjiga se sabra. Nemojte ništa od dobra smatrati mali, jer nijedno djelo nije malo ako ga gospodar primi. Vi znate da je od osobina koje vjernik i vjernica trebaju imati u svome životu jeste stid. Poglavlje koje ćemo ako Bog da danas pročitati, u njemu su spomenuta dva hadisa i dvije izreke, jeste poglavlje koje nosi, nosi naslov bab al haja u filain, poglavlje stid u znanju. Vi znate da je stid jedna od ključnih osobina koje treba čovjek vjernik imati. Kada gospodar kaže Kul hel jestavi alladhina ja'lamun walladhina la Jesu li isti oni koji znaju Allaha i oni koji ne znaju Allaha? Jedna od glavnih stvari u znanju o gospodaru jeste da osjećaj stida preplavi tvoje srce jer vidiš koliko ti je gospodar dao a svjestan si da nisi u stanju koliko god da se potrudiš da gospodaru se na tome, na tome zahvališ. I zbog toga kada govorimo o stidu, prva stvar koja je, koja je bitna jeste da jedno društvo, ako u njemu nema stida, kaže Resulullah s.a.v. alaihi posljednje što je ostalo od učenja vjerovjesnika jeste ako se ne stidiš, onda čini šta hoćeš. Ja vas moram još molim da malo se pomaknemo naprijed. Koliko god možete, centimetar, centimetar, da. Nezgodno je da, babi, vi. Jel ima gore još mjesta, da? Jel ima gore mjesta? Nek sestre mogu gore proći, ima gore mjesto Prva, prva stvar vezano, znate da Imam Buharija odgaja, odgaja kroz svoje on ovdje govori o stidu, međutim govori o stidu u kojem kontekstu? U kontekstu učinja I gledajte jednu stvar, ljudi kada nekada im se postave pitanje, ne znam, zavist, jel zavist dobra ili loša, kaže loša. Nije sama po sebi nije zavis dobra ili loša. Možeš zavidjeti insanu, ali da ne želiš da njemu blagodat ode, nego da ti istu imaš. Ono pozitivno mu zavidiš. Sržba, jel sama dobra ili loša? Zavisi. Da nije sržbe, kako ćeš se odvrant kad te neko napadne? Isto tako stid je osobina koja čovjeka, da kažem, usmjerava u onim situacijama kada je potrebno da pokaže ono, ono što je vrijedno u njemu. Kada kaže Imam Buharija poglavlje kaže stid u znanju. On nam govori o ljudskoj osobini, ali je smiješta u jedan kontekst. I ovo je lijepa onaj, lijep ovaj detalj koji hoću sa vama da podijelim. Kada vidite čovjeka da ima osobinu stida, znajte da je takva osoba ona koju Rasulullah sallallahu alaihi hvali Zašto? Jer kaže Resulullah, kada je vidio dvojicu ljudi, jedan govori svome bratu, nemoj se stiditi. Kaže Resulullah šta mu to govoriš? Kaže, kaže mu nemoj se stiditi Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam pusti svoga brata jer stid donosi samo dobro. Prve izreke koje su ovdje na početku poglavlja i koje su smjernica. Pošto govorimo o stidu i znanju kaže Imam Buharija ovdje, citira Vakale Mujahid, citira jednog od islamskih učenjaka koji se zvao Mujahid, Mujahid ibn Džeber, poznati učenjak posebno u tefsiru Kur'an Kerim. Kaže, la yata'allamu ilme mustahi wala mustakbir. Kaže, zaista, neće naučiti znanje. Dvije vrste ljudi. I sada kaže, onaj koji se stidi i onaj koji je oho. I kaže, jedan alim uvijek kaže, ja molim gospodara da me počasti da budem od onih koji se stide. Jer onaj koji je ohol, oholost ga njegova spriječava da upi, Spriječava ga da se otvori prema alimu, prema onome koji ima znanje. I ne samo znanje vezano za vjeru. Ja vas molim, ako nas je nečemu Rasulullah s.a.v. nauči, to je da se savjetujemo u svojim stvarima. Kaže Hazretija Iša, nisam vidjela nikoga da se više savjetuje od Rasulullah s.a.v. Ako nema znanja o bilo čemu, o nekoj vještini, o nekom, nekoj oblasti života, upita jednog, dvojicu, trojicu, upita babe, posavjetuj se. Ovaj, ova izreka, onaj muđahida, nam govori, nemoj dozvoliti da budeš od onih koji nisu u stanju kazati svome bratu, svojoj sestri, bogati, koji je tvoj savjet vezano za to? Kaže se u jednom velikom dijelu, kaže, nema pameti. Zapamtite Kaže, nema pameti onaj koji samo svoju pamet ima. Subhanallah, živimo u vremenu kada je malo oni koji imaju pamet, jel? Znači, da se posavjeti. Ovdje, naučiti znanje, naučiti nešto korisno. Čovjek se mora osloboditi ove dvije osobine. Mora se osloboditi stida, tog negativnog stida, stida koji ga spriječava da učini dobro, i mora se osloboditi čega? Oholost i umišljenost. O oholosti smo govorili. Jedan od načina da se ove dvije osobine, da se usmjeri stid i da se oholost uništi i otjera od čovjeka, jeste spoznaja stvoritelja. Što čovjek više zna gospodara. Nema kod njega stida u onim stvarima gdje ne smije, ne, gdje ne smije se stidjeti i nema kod njega oholosti nikako. On je pristupačan. Kaže, Omer ibn Abdulaziz iz halifa bio. I družili se ovako, sjedli na sjelu i desilo se da mu je trebao ibrik vode. I umjesto da kaže nekome od Ahbaba, kaže dodaj mi ta ibrik ili ne znam, dodaj mi to. On ustane, uzme halifa muslimana. Ode, uzme i donese. Kažu njemu, ti si bolan prvak naš. Kako ćeš ti ustati da što nam nisi naredio da, da ti to donesem? Kaže, subhanallah, zapamtite prelijepu rečenicu. Kaže, ja sam ustao kao Omer i sjeo kao Omer govori, kaže, ništa me nije promijenilo. To što sam ja ustao i donio sebi to. I uvijek smo govorili, to zapamtite. Dostojanstvo vjernika i vjernice je u njihovoj neovisnosti od ljudi. Na tome se mora raditi stalno. Na tome se, o tome se mora razmišljati. Da nikada tvoja ruka, da te Allah sačuva, da ti nikada ruka ne bude donja si koji je to zadatak u životu? Koliko treba vještina, zanata, škole, fakulteta, poslova, truda, napora, odricanja, da si u takvom stanju, da, da svakom je kaže alhamdulillah, Allah mi je dao pa mi vi ne trebate. Druga izreka koju je imam Buharija ovdje spomenuo, četiri su stvari prelijepe, ali su kod četiri vrste ljudi još ljepše. Kaže, lijepo je kada su ljudi pobožni. Znači vidiš pobožnost na njima, vidiš, vidiš da je, da je tako, tako se ponaša, da je dragog Allaha svijest. Ali posebno je lijepo kad je onaj koji ima znanje pobožan. Jer je spojio dvije velike osobine. Kaže, lijepo je kad je čovjek darežljiv. Ali je još lepše kad je imućan čovjek darežljiv. Jer on ima odakle da dadne. Kaže, lijepo je kada se čovjek, kada je čovjek zahvalan. A kaže gospodar u Kur'ani Kerimu وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشَكُرْ Kaže malo je mojih robova koji su I kažu Hazreti Omer bi učio da gospodaru učini me među, oni, među onima kojih je malo. Zašto? Malo ljudi zna, malo ljudi vjeruje, malo je ljudi zahvalni. Subhanallah. Treća stvar, dakle, lijepo je da je čovjek zahvalan, ali posebno je lijepo da zahvališ gospodaru kada vidiš da te on obasuo blagodatima i da mu zahvališ na primjeren način tako što će te blagodati i drugima prenijeti. I četvrta stvar kaže stid je lijep, ali je posebno lijep kod, kod koga? Kod žena. I subhanallah ovo, ovo je nema nemorala u jednom društvu. Pazite, hiljadu, deset hiljada, sto hiljada muškaraca da se ujedine u projektu da pokvare jednu ženu. Ne mogu to uratak, ona neće. A jedna žena može hiljadu muškaraca pokvariti. To je činjenica. I zato gospodar kaže, sura Jusuf kada čitat, nekada se ljudi iznenade, kaže, inne keide kunna azim, zaista su vaše spletke žena, kada žele da spletkare, kaže, zaista su one velike. U isto vrijeme u Kur'an Kerimu gospodar kaže, inne keide šeitoni kane da'ifa, zaista je šeitanska spletka slava. Pa kaže, kako to? Ženske spletke velike, kaže, a šeitanova spletka koji on je, on je tu bos, on je tu glavni, on tu smirava Kaže, subhanallah, šetanova spletka je u odnosu na Allahovu veličinu, pa je ništavna, nema je. I kad kaže, a'udhu billahi ne šetan rađim, on bježi. Ali kaže, ženska spletka je velika, zašto? Zato što je u odnosu na mušku slabost. Razumijete? E sada, kaže Hazretja Iša, nije men nisa'u nisa'u lansar. Divne li su žene? Žene ensarike. Zašto? Imate to treba uvijek razumijevati. Nemojte kod ljudi oko vas tražiti ono što vam ne mogu dati. Kaže Resulullah, vaša braća su oko vas. Kada im dajete neki zadatak, dajte im zadatak koji mogu ispuniti. Ja sam mogu reći, hajmo svi po sto knjiga da donesimo. Razumijete? Kaže, hajmo Kaže, vaša braća su oko vas. Kada im dajete zadatak, dajte im ono što mogu učiniti. A kada im date, pomozite ih u tome. I ti donesi. Nemoj pričati šuplju priču. Razumijete? Kaže, divne li su žene, žene Ensarija. Pazite, u vrijeme Resulullaha, muhađirke žene i Ensarijke diametralno različite u karakteru. Muhađirke stidljive toliko da ne bi upitale. A kaže, Hazret je iša, divne li su žene, žene Ensarijke, nije ih spriječio stid da se obrazuju u vjeri. Šta, bile su stidljive, ali su imale toliko odvažnosti da pitaju, da pitaju o stvarima koje koji ih interesuju vezano za islam. Hadis je 130 i došli smo sada do njega. Dakle, dvije izreke. Neće naučiti znanje. Onaj koji je, šta? Koji se stidi i onaj koji je ovo. Kaže Hazretija Iša, divne li su žene? Hvali ona. Pohvala njima. Divne li su žene? Žene ensarike. A ona je šta? Ensarike ili mohađirke? Subhanallah. Ne zna vrijednost onoga ako vrijedi osim onaj koji vrijedi. Ona je muhađirka, fali koga? Ensarike. Subhanallah kaže nije ih spriječio njihov stid, ovo je u biti nije ispriječio. Dakle, one su pronašle prostor gdje mogu na primjeren način upitati Resulullah. Čak se u predajama spominje da su molile Resulullah sallallahu da im odredi poseban dan kada je njih poučavao. I govorile su zaista su nas muškarci savladali, nema nas nikako oko tebe Boži poslanića. I onda je Resulullah posebno njima dao dan kada im je govorio i kada, im je, kada ih je poučavao. 130. hadis Hadesana Muhammed ibn Salam akhbarana Ebu Muavija An Hišama Nebiha An Zeyna binti Umi Salama An Umi Salama Enneha Kalet Prenio nam je Muhammed ibn Salam od Ebu Muavija od Hišama od njegovog oca Urve ibn Zubeira od Zeynep kćerke Hazreti Umu Saleme od Umu Saleme radijallahu anha. Umu Salama je Hanuma, Hanuma Rasulullaha sallallahu alaihi sallam i oni koji se ona duže druže 2006. i 7. godine Allah nas je počastio sve hanume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzijeli smo njihove biografije i prošli kroz te detalje ja ne znam, morat ću pitati Farsa je li to snimio ja mislim da ima snimljen i onaj kuranski ajet je vrlo jasan kaže gospodar u Kur'an Kerimu en nebiju eula bil mu'minina min anfusihim zaista je vjerovjesnik preči vjernicima od njih sami sebi a njegove supruge, njegove hanume su njihove majke. Znaš, onaj, kako ti se mati zove, ti ćeš odmah reći. Gdje je mati rođena? Kako se zovu djedo i nana? Jel mati ima braći i sestara? Šta je mati u životu radila? Čime se bavila? Kako vas je odgajala? Šta je? Kuranskim tekstom Hanume Resulullah sallallahu alaihi wa su poput naših majki. I zbog toga je lijepo, ima alhamdulillah, ima literature sada o tome. Čitajte ti. Onaj ko čita iz života velikana postoji velika mogućnost da će ga Allah počasti da bude velikan. Zato puno čitamo koju siru Rasulullah sallallahu Jer ako hoćeš da budeš velikan, onda moraš ići stopama velikana. Što kaže jedan, ja ne znam velikog insana da je puno spavo. <laughs> Ovaj drugi kaže, ja sigurno neću veliki čovjek biti. <laughs> Zašto? Zato što volim puno spavati. Dobro. Sve je dobro dok ne, dođeš u situaciju da, da zanemariš toliko živote velikana da ti serije postanu i utakmice da ti postanu život. Ne To nisu veliki ljudi. Nisu promijenili ništa. A pogotovo ne nabalje. Dobro. Kaže, džajat umu Sulejm ila Rasulillah. Došla jedna žena umu Sulejm kod rasulillaha sallallahu alaihi ve sellem i upitala ga je. Ja Rasulallah, ona je ensarijka. Inna Allahe la jestahji min al Zaista se Allah ne stidi istine. I uvijek je dobro vidjet ćete, ona postavlja pitanje Resulullahu, ali je karakteristika pametnih ljudi, obzirnih ljudi, odgojenih ljudi, da prije postavljanja pitanja pripremite. Ono ne bude iz, iz neba jel, u rebra. Pripremite. Zašto? Da bi i ti bio spreman, možda ćete pitati nešto nezgodno. Nešto što ti nije prijatno čuti. I nekada, možda čak, onaj, možda ćeš ti biti u situaciji da ćeš čovjeka kada krene da te pita ušuti da drugi ne čuju, možda je to privatna stvar, sačka da drugi odu pa će ga piti. Ovdje Hazreti u je prišla Resulullah kaže zaista sa Allahu poslaniće Allah ne stidi istine. Šta je? Hoću da te pita nešto što je na neki način neugodno mi je kao ženi da te pita. I uvijek kada hoćete, molim vas, naučite to iz suneta Resulullaha, naučite to iz edeba, ponašanja njegovih ashaba, Pazite, oni su uvijek kada bi htjeli nešto Resulullah sallallahu alejhi ve da pita na primjeren način prilazili i karakteristika samo kojih je bilo beduina kad dođe iz pustinje pohvati Resulullah za revir i onaj kaže božji poslaniće nemoj danas je puno beduina Nemoj, budi od koji su, budi poput Ebu Bekra, poput Omera, poput Osmana. Čak oni kažu, nekada smo se stidjeli Božijeg poslanika da ga pitamo, pa molimo dragog Boga, gospodaru, da hoće doći kakav čovjek izvan Medine pa da pita Resulullah. Nezgodno im bilo. A danas ima situaciju, pa imaš čak nekada radiš neki projekat zajedno s ljudima, onaj, sabireš neku stipendiju, on dođe pred 50 ljudi, evo ti pare. A dobro, pa ne daješ ih meni Znači uvijek je bitno, kako kaže Resulullah s.a.v. vjernik je oštro uman i pronicljiv. Šta znači? Znači nije plitak i nije blentovno. E, danas ima puno ljudi koji nisu to naučili. Ona do, žena dođe prije 14 stoljeća, dolazi Resulullah, kaže Allaho poslaniće, zaista se Allah ne stidi od istine. Kad čuješ tu rečenicu, kažeš ovo je pismena žena. Možda je nepismena, ali je pismena. Kaže فَهَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ Kada žena doživi onaj u snu poluciju, da li se treba tada kupati? E sada, subhanallah, ona pripremila Resulullah, postavila pitanje koje smatra, danas naravno, adet se mijenjaju, običaj. Danas, vi znate u knjigama Fikha se kaže, kada zaprosi čovjek ženu, ako ona šuti, a nije udavana ranije, šta se smatra njena šutnja? Pristanak. Ja kažem danas se ne smatra pristanak. Zašto? Jer se adet se promijenilo, ona će odmah reći, hoće li on neće. Jel razumijete? Adet se mijenjaju, ljudi budu drugačiji. I onda ne uvažava te realnosti. A gledajte Edeba, kako ona prilazi Resula, kada je Boži poslaniće, zaista se Allah ne stidi. Ako ženi se to dogodi, mora li se okupati? Onda Resulullah s.a.v. kaže, ako je vidjela da je vlažno, da je mokro, kaže onda treba kaže, tada Umu Selema, koja je muhađirka, Hanuma Rasulullah, od stida uzima svoju odjeću i pokriva lice, iako je tu Rasulullah, samo i, ta žena, stid je. Subhanallah, to, to, to, to je taj osjećaj. Ova Ensarika pita, kaže, i upita Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, zar se to može desiti ženi? u tahtelimul mer'e, kaže, kale nam, kaže, Naravno da može. Kaže, ruke ti se za zemlju zalijeplo u smislu, ono, onaj kako to nisi zna? Kaže, kako dijeta liči na nju? Danas je to, jel da kaže, medicina otkrila da voda, tekućina ta, onaj, da, ako muška dominira, onda dijete više liči na babu, ako ženska, onda dijete više liči na mamu i tako. Kaže, kako onda, kaže, kako je onda, kako na nju liči, liči dijete. Danas medicina nam je kazala da, da se upravo o tome radi. I to je muđiza Rasulullah sallallahu alaihi da vi vidite kakvi sve nebuloza je u vrijeme Rasulullaha bilo kod drugih naroda vezano zbog čega dijete liči na, na roditelja, na oca ili na majku. I ovdje, kada posmatrate bilo koju situaciju u koju ulazite, molim vas, nemojte sebi dozvoliti, čak najgora situacija, neko vas sprovocira. Nemojte vi dozvoliti da vi zaboravite svoje ponašanje i svoje principe zato što su oni zaboravili vjernik i vjernica imaju svoje principe, bez obzira u kakvoj situaciji. Ja znam, ja znam šta sam ja, a to šta si ti, to je tvoj problem. Nemoj. česti budi. Reci samo ono što je dobro. Ako moraš pricnuti, pricni, ali na primjeren način. Nemoj vrijeđati, nemoj napadati na ličnost. I to je, ako hoćeš čovjeka da pomogneš, onda odvojiš pojavu od njega. Ako hoćeš čovjeka da odmogneš, onda dadneš da se srodi s pojavom. Napadneš na njega i što on uradi? On onda prigrli negativnost i ne da. I danas jedan od problema muslimana jeste mi hoćemo da mijenjamo ljudi, mi ih napadamo. Neće se ljudi mijenjati tako ga napadaš. Normalno, pa koliko puta ti ja mijenjamo frizuru godišnje? Jel da? Tri, četiri puta, jel? Ljudi dvije stadina nisu frizure promijenili. A ti očekuješ da promijeni stil življenja. Ne može. I meni je šeheh Mohamed Hašim, jedan od velikih učenjaka Damaska, spominje detalj. Kaže, desilo se da imao komšiju koji je non stop konzumirao alkohol. I kaže, ja sam znao kad je on trijezan savjetovat ga lijepa Ali slab, na to mi je slab. Jedne prilike vidim ga, on je pjan, ono mjeri ulicu s desna lijevo. Ide pjan, ka, mi kažemo koletva. Kaže, ide, ja, kaže, vidim on krene da padne, ja ga ufatim. I Allah, dragi, ne subhanallah, da ne razmišlja. U tom trenutku mu kaže, da se volam ti klon toga više. A znam da ne smijem. U trenutku kada neko čini grije, ako ga savjetujem, to je belaj. Sačkaju. Ne, ima, hajde, ako Bog da, da popijemo kahu kad, za dva dana kad se malo... Kaže, i on krene, ni pet, ni šest, taj pijan čovjek, krene da udari šeh Mohameda Hašima, najvećeg alima tada u Damasku. Krene da ga udari. I Allah, dragi dani, on se sav sapleti. Razbije se ko upadne u neku rupu. Ba, I kaže šeh Mohamed al-Hašimi, diže njega. Alim, sad zamisli, prvaka, muftiju nekog, diže insana pjanu. Allah mi kaže, počeo sam plakat. Ovaj pijano, kaže, kad je vidio suze u mojim očima, kaže, šta, što plaćeš, kaže, še, što plaćeš? Kaže, Allah, ja sam kriv što si Jedan od velikih alima Damaska je bio taj čovjek koji je došao u tobi i počeo tražiti znanje i bio jedan od najveće Lemi. Ako hoćeš da promijeniš, nemoj, nemoj obrukati insana. Ako ga obrukaš, gotovo. Svoje dijete, ako napadneš, slagalac, curca, dječak, ako ga napadneš, srodi se s time, još ti dalje počne lagati. I ne možeš nikako odvoji recimo, znam, desi se to pogotovo u tvojim godinama, izleti i tako nešto, nisi ti razmišljala, nisi ti razmišljao o tom. Odvojite negativnosti od ljudi. Jer je gospodar u Kur'anu rekao, inne šeitane lekum aduun, fetehidu aduun. Zaista vam je samo šeitan neprijatelj. Ovi drugi ljudi su promjenljivi. Danas ti dušmanin, konstantni neprijatelj ti jedino šeitan. Preko noć se ljudi promijeni. Od neprijatelja dobiješ prijatelj. Ko je mogu reći da će Hazreti Omer biti najveći zaštitnik Hazreti Pegambera sallallahu Preko noći Allah dragi ukrenuo njegovo srce. Ali kako? Odlučnošću. Odlučnošću njegove sestri Fatimi kaže neć, kaže Omer joj tražio, našao da uče Kur'an. Kaže daj mi te strance da pogledam šta piše na njima. Kaže ti si neć, ti ove strance ne možeš dotaći. Sam se sestri. Šta znači? Odlučnost. Kaže, Omer otišao, smirio se, okupuo se, vratio se kod sestri i uzeo strance Kur'ana. I pazite, dobra djela Hazreti Omera, na čijoj su sahifi? Allah. Mi se govorimo Omer al-Faru. Ja nekada, subhanallah, razmišljam. Kada bi Hazreti Ebu Bekra, ne znam, ako nas Allah počasti da budemo proživljeni u tom društvu, kada bi hazreti Ebu Bekra pital ko je bolji ti Hazreti Hatiža, šta mislite šta bi on rekao? Ču, vjerujte mi, ono što stalno ponavlja. Ako je žena čestita, pola društva je i u isto vrijeme odgaja drugu polovicu. Zato većina loših stvari su usmjerene prema njima. kada njih pokvare, pokvarili su djecu. Ovdje, kada govorimo o stidu u znanju, molim vas, nemojte sebi dozvoliti da vas stid savlada pa da ne upitate ono, ono što ne znate. Resulullah s.a.v. je rekao haja u la bi hajr Zaista stid neće donijeti ništa dobro. Međutim, ovdje zaista stid neće donijeti ništa što nije dobro. Ovdje je problem kada ne naučiš onom, onu stvar koja ti je bitna. Ja ću, dok, dok smo klanjali jača iza zikra umpadnjem, čovjek dođe u situaciju da mu treba neka od ovih vještina. Treba mu dođe u situaciju da upadne, upadne u jezero, treba znat plivat. Tek tada vidiš kuranski ajet, nisu isti oni koji znaju <laughs> i oni koji ne znaju. Znam se dvojicu ljudi koji su upali u jezero, jedan zna plivat, jedan ne zna. E gledajte sada detalj. Onaj koji ne zna da pliva, ogromna je mogućnost da će se početi fatati za onoga koji zna da pliva. Dobro. Jel svako ko zna da pliva u stani da iznese čovjeka koji se davi iz vode? Ne samo, gledajte, ne samo da moramo naučiti stvari, nego moramo naučiti na koji način da poučimo ljude stvari. A to je najteže. Jer kad jednog, jednog čovjeka nauči da ti možeš naučiš čovjeka da pliva. Ali da naučiš čovjeka da je u stanju iščupati nekoga ako se davi, to nije lako toliko. Danas se mi davim u gafletu, u Jer, pazite, karakteristika našeg doba jeste da nemar dominira. Dan, ljudi se navečer sjednu, navečer uz televiziju kaže, eh što nam je brzo dan prošao. Resulullah je najavio, taj bereket vremena, daj bereket vremena da će nam biti uzeti. Čuvajte se toga da vas vaše osobine, lijepe osobine, spriječe u onom gdje vas lijepa osobina treba voditi. Evo kako je Hazreti Umu došla kod Resulullaha sallallahu alaihi Došla sa Edebo, Došla pitala, kaže Boži poslaniće, zaista se Allah ne stidi istine. Nemojte da vjernih i vjernica ne znaju priči i oslobod se, ne oslobod se stida u smislu da ga nemaš, nego da te stid navede, da te kanališe, da te usmjeri i da ti postaviš pitanje, kažu vidi kako lijepo postavlja pitanje. Meni je prelijepo kad čujem neki program pa se jave ljudi, kaže salam alaikum, ovo je moje pitanje. A ne počne razvježe sahat vremena priču i on na kraju ga prekinu. Jer ako hoćeš da naučiš, trebaš znati postaviti pitanje. Ako te zaista stida, ako imaš tu osobinu, Allah te počastio da se stidiš. A kaže Resulullah, iman, vjerovanje i stid idu zajedno. Kaže, kad ode jedno, odšlo i drugo. Ako imaš stida, gledaj kako Hazreti Umu Salim prišla Resulullahu sallallahu Ovdje sada, kada govorim o ovome, završimo s ovim hadisom, jedan detalj vezano za našu stvarnost stvarnost koju mi živimo. Mi stalno čujemo jednu rečenicu, mene je počela me malo nervirati, kaže svijet se mijenja. Dobro, a ja i ti stojimo, jel da? Subhanallah, znaj da onako kako se svijet oko nas mijenja, znaj da se i ti ja mijenjam. Posljednja stvar koja se dešava, i tu bih vas zamolio da vi date svoj doprinos, jer je mene zaista sti drago gospodara, da mi barem nešto ne uradimo, a reću vam šta se može uraditi. Vjeronauka u osnovnim i srednjim školama je sada počela biti predmet napada vlade grada u kojem mi živimo. Bez spominjanja imena, bez išta. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu između 1300 i 1400 dječaka i djevojčica ispod 16 godina su bili ubijeni samo zato što su nosili taj identitet, nosili muslimanska imena. Sada imaš situaciju da ti neko želi kroz obrazovni sistem ubi taj identitet tako što će spriječiti tvoje dijete da, da uči o tom identitetu. I to izborno. Ako hoćeš, hoćeš. Ako nećeš, ne moraš. Jel tako? Molim vas, braćo i sestre, nemojte dozvoliti da oni koji lažu, a najveća laž je reći nema Boga. Najveća laž je reći Bog ima ovo ili ono. Najveća laž je Boga opisati onako kako on samog sebe nije opisao. Najveća laž je reći ja proživljen neću biti. To su laži. Nemojte dozvoliti da oni budu glasni od vas. Ali sa edebom. Ne prozivat ličnosti, nego prozivat pojave. Hajmo im pomoći da se možda se ljudi predačunaju. Nemojte dozvoliti. Vi, ja znam, ja nisam na Facebooku novim. Molim vas, radite na tome. Vršite pritisak s sedebom Resulullah. Da se ne dozvoli da ne nemojte, to je borba, direktna borba protiv budućnosti te djeci Oni im ne ubijaju samo dunjaluk, ubijaju im i dunjaluk i Nemojte dozvoliti. Jer mi, zadnja hudba koju sam držao, Allah dragi dao da se tako desi. Ja sam molio, gospodaru, počast nas da iskoristimo slobodu koju imam. sad da na nauku, da ćeš mi uvest neko obrazovanje koje ja ne želim da moje dijete ima. Ono dobija to obrazovanje. Kako ćemo onda drago? Vrlo ono je bitno da mi pokažemo da umijemo, pazite, svako od vas, kada bi sa deset ljudi u toku sljedeće hefte, do sljedećeg četvrtka, porazgovarao o tom pitanju, probao poslati e-mailova, komunicirati s ljudima, reći slušajte ljudi, ovo nije pošteno, ovo nije pravedno, ja želim da budem ravnopravan građanin ove države. Ne možeš mi zabraniti ono što mi se zakonom onaj, dopušta. Da se moje dijete odgaja u islam, da moje dijete ima priliku da čuje lijepe riječi o vjeri da čuje, da nauči nešto vjer. Vjerujte mi, to su društvene pojave. Molim vas, Allahom dragim vas punim. probajte koliko možete da uradite na tome da se ne dozvoli bez imenovanja, bez prozivanja, bez napadanja na ličnost. Hajmo im pomoći da se dohavizaju. Jer nije šala, obznan pra dragom gospoda. Znam, mislim, banalan primjer. Zamisli nekom je, sutra će reći, nema, kako alka hadis, kako ne može džuma i nema više ništa drugo. Onda ćemo mi svi plakati. A od kozije čuprije do kralja Fahda džamije nemaš dva, tri dersa u čitavom gradu. A svi će plakat. Svi će reći, i ne daju nam oni da mi držimo dersove. Pa ko je, jeste li držali ranije drsa? Nemojte, braće. Nemojte, braće i sestre, da dozvolimo da se situacija na taj način, na našu štetu rješava. Nemojte da dozvolite Molim vas, uradite koliko možete. Ima ljudi koji imaju one koji su u vlast, prijatelja, babe, rođak. Pričajte sa njima, vršite pritisak. Desetak ljudi minimalno. Minimalno sa deset ljudi o tom problemu porazgovarajte. Stvarajte kritičnu masu u društvu. Ljudi koji kažu, e, bolan, hoću da se poštuje moje pravo, da pa moje dijete, moja curca sa 11-12 godina ima nauku u ušku. Nije to, nije to lako. I treba, evo ovdje koliko nas ima 50, 100, 150, sa 10 ljudi ako, ako svi budemo porazgovarali. To je značajan broj. A nemojte dozvoliti da ne porazgovara. Jer ljudi neće biti svjesni opasnosti dokle god se o njoj ne razgovara. Ja zaista molim gospodar, to je ono što se govori ključevi za vrata dobra. Dajte da mi budemo oni koji će otključavati vrata dobra. Jer sutra će tvoje dijete biti u školi. Danas je moje. Nemojte dozvoliti da se vjeronauka tretira manje nego muzička likovna. Sve je to dobro, neki imaju djeca, nije problem. A nemojte da vjeronauka bude deplasirana, a sutra možda i protjerana iz, iz, iz nastavnog procesa. Nemojte, djeca su u jednom momentu ubijana što su muslimani. A danas im ubijaju taj identitet. Tako što im zabranjuju vjeronauku. Nije to šal. I ako mi muslimani budemo i muslimanke odšutali, drugi, o, sad su ti udarli šamar i pljunuli te. Drugi put će ti možda glavu s ramena skinuti. Neće ti možda ubiti dunjalku, ali pa će ti ubiti ahiret. Jer nema ti pravo da naučiš svoje dijete najvećoj istini postojanja, a to je la ilaha illallah. Nema već istini. To je, to je najveće uskraćivanje. Da tvoje dijete nema pravo da dođe u školu, da ima svog vjeroučitelja, da mu nazove selam, Bez obzira imate veliki broj ljudi, čak i ne klanje pošalju svoje, klanja možda džumu ili bajram namaza, pošalje svoje dijete na vjeronavu Je li pošteno tim ljudima i pravedno uskratiti? Ja molim gospodara da sljedeća hefta, da se pozabavimo time. Ovi koji vise, ja znam da vas ima alhamdulillah koji visite po internetu, znate puno bolje to. Govorite, komentare ne šaljte, vršite pritisak, govorite to je nepravedno. Ta odluka se mora promijeniti. Ja molim gospodara da nas u tome pomogne. E, ja, ja da se pitam, ja ne bi sljedeću, ja sutra ne bi džume klanjao. Vjerujte, ja da se šta pita ja bi izdao fetu da se džuma klanja pred kantonalnom vladu. Sam, sve džamije će biti zaključane sutra. I kad skupimo 30-40 hiljada ljudi, nema, nema ti nigdje džume ako se misli sutra džume klanjati pred kantonalnom ti je Ali naravno, to dolazi u nekim kasnijim fazama. Jer mi ako odšutim, sad si mi udario šamar, drugi put ćeš me možda udar šakom, šta, šta hoćeš? Ako mi ne ugrožavamo pravo na izbor, nikoga ne prisiljavamo na vjeronauku, odakle vama pravo da nama uskraćujete pravo da mi imamo svoj izbor? Ja molim gospodara da ovo razumijem. Jer ako vi pazite, ako vi ne oblikujete stvarnost, onda ona rečenica mijenja se svijet. Ma mijenja svijet i nam mi šuti Udari šamar ti šutiš. Ne, primjereno. Onako kako je Resulullah drago, Primjereno, savjetom. Hajmo savjetovat hajmo jedan konstruktivan pritisak vršiti na ljude, razgovarati sa njim, a vrijeme dolazi. Ja se nadam da će ako Bog da zvančna struktura islamske zajednice pronaći snagu da barem na jedan izazov tako veliko odgovori. To je veliki izazov. Desetine hiljada djeci direktno su oštećene tim, tom odluku. Muslimanske djeci, Ja molim gospodara da i prvo da oni koji nas vodi da im dadne pamet i da im dadne mudrost da napravi tu dobre korake. I sa edebom Resulullah sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennem. Gospodar naš pomoz nas da jezicima i rukama svojim pomognemo vjeru Tvoju. Gospodar naš sačuvaj nas da budemo od onih koji su izdali i iznevjerili vjeru Tvoju. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako ga Ti primiš pa te molimo da ova naša mala djela primiš. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga Ti odbiješ pa te molimo da nijedno naše djelo dobro ne odbiješ. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima, braći, sestrama, majkama, sestrama, sinovima, kćerima i svima onima koji su sa nama i onima koji su odsutni. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhameda na svakom mjestu. Gospodaru naš sačuvaj živote umeta Muhameda i živote svih nevinih ljudi. Gospodaru naš one koji su nepravedni ti sa nepravednim uništi. Gospodaru naš molim te da sačuvaš umet Muhameda sallallahu alaihi sellem na svakome mjestu. Gospodaru naš počasti umet Muhameda da radi za dobrobit svoje zajednice. Gospodaru naš, sačuvaj nas od svakoga zla, sačuvaj nas od neznanja i počasti nas stidom, počasti nas gospodaru stidom i poniznošću. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas proživiš proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i u društvu velikana, ashaba, njegovih Abu Bekra, Omera, Osmana, jeli u društvu Hazreti Hatiđa, Iše i drugih Hanuma, i sahabiki. Molimo te gospodar najvećim imenom tvojim da nas počastiš da radimo za dobrobit umeta. Gospodaru ne dozvol da zaboravimo svoj zadatak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.